Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal, senyores, senyors? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit. Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball de Sala Folgado en la redacció, el d'Arturo Delgado al control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar a través de la 97.7 de la FM, per l'aplicació per dispositius mòbils d'Apple i Android, també en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. A més, teniu el Twitter per a interactuar amb nosaltres, arroba esports 97 nit, avui amb tema lliure. Podeu eh, ficar eh, les vostres opinions al voltant del tema que vulgueu, encara que imaginem que tot va anar eh, en el que està sent el tema de portada en tots els puestos des de el matí d'ahir. Però bueno, vos recorde, arroba esport 97 nit, sempre el 97 en número, en xifra. Eh, hi ha una dita americana, nord-americana, que diu allò de eh, on n'hi ha voluntat, n'hi ha un camí. Eh, la voluntat de Peter Lim, segons hem conegut en les últimes hores, continua sent la de comprar el València. I Sembla que la cosa està una miqueta eh, no tan obscura com semblava nit, no tan enrevesada ni tan tensa com semblava nit, encara que tampoc podem dir que siga un temps plàcid i de pau el que s'han donat eh, Bankia i Meriton. Bàsicament perquè Peter Lim continua interessant en la compra del València Club de Futbol, eh, però també eh, està una miqueta ja fart de que Bankia, i al igual que ahir donàvem la versió del banc, avui podem donar una més aproximada al que pensa el magnat de Singapur, eh, deien que eh, l'IM està una miqueta fart de les, de les constants, eh, dels constants canvis de condició que vol imposar l'entitat bancària en la compravenda del València Club de Futbol. Si ja des del primer eh, principi d'acord que llegué al segon hi hagué un canvi en el qual se li demanaven a Peter Lim garanties personals per a afrontar els pagaments eh, del deute. Eh, ara, novament, eh, Peter Lim no entén com el banc vol eh, interferir en situacions de futur que puguen incidir en el dia a dia eh, econòmic de la societat. Una volta l'IM entén que ja s'ha fet càrrec o que eh, garanteix fer-se càrrec del pagament del deute a mi, misses garanties personals, no li acaba d'entrar el cap al Banc de Singapur com encara Bankia està demanant eh, situacions com les referides a la compra i venda de jugadors o com les referides, eh, si més no, al finançament del club i fins i tot a la construcció del futur Mestalla hi ha una comissió de la venda de l'actual parcel·la on està enclavat l'estadi valencianista en principi perquè aquests temes havien d'haver quedat resolts i perquè la resta, com dèiem, són temes que no tenen massa trellat. El tema de que ara Bankia diga estar preocupada pel fair play financer, home, doncs jo imagine que el primer que està preocupat per fer, pel fair play financer serà Meriton, perquè si d'un jugador al València després no el pot inscriure per problemes de tope salarial, el que fa un dolent negoci o un mal negoci és el mateix Militon, amb el qual pensem que és eh, el primer interessat en respectar aquests topes. I en quant al préstec, ja ho dèiem ahir, entre la Fundació i Meriton i entre el pagament de la, del deute entre Meriton i Bankia, bueno, pues si Meriton ha plegat a unes condicions més ventajoses per a d'ell amb la fundació que les que Bankia havia bastat en l'IM, bueno, pues doncs l'IM ha estat més gest que Bankia, i ara Bankia no pot estar intentant novament canviar eh, les condicions per fer de que l'IM eh, probablement tinga més diners eh, que quan començarà el tracte amb el banc. No té massa trillat ni té massa sentit. Ja diguem ahir que la idea és que a principi de la setmana que ve tornen a intercanviar informació i, en este cas, papers, Bankia i Meriton. I esperem que la cosa, com eh, venim eh, vislumbrant, tinga un millor color de cara. A hores d'ara sí podem dir que té un millor color de cara, que tampoc n'hi ha un armistici definitiu, però que sí que almenys Peter Lim continua en la voluntat de voler comprar el València, però que també està començant a eh, ficar-li eh, un límit, un stop a les condicions de Bankia, sobretot a la negociació en la que Bankia està afrontant o canviant, canviant constantment les eh, condicions dels acords als quals s'havia aplegat. En fi, que esperem que la cosa vagi a, millor, que vagi a bé i sobretot jo crec que este cap de setmana i fonamentalment eh, en el principi de setmana que ve quan torne Amadeo Salvo Eh, que el seu entorn ja transmet unes notícies més tranquil·litzadores des de Singapur, probablement tinguem el que dèiem, una visió més eh, propera, més pormenoritzada del que està passant i per quin moment travessa el procés de compra-venda del València Club de Futbol. sí, que amb tot això ja a les 11.36 de la nit és el moment de repassar l'actualitat del dia en 5 fotos. no trenca la baralla, però no permet els constants canvis de condicions de banc que l'empresari de Singapur no accepta més variació en els termes abastats en l'acord al que s'arriba en agost. tant, Salvo Towens i Manuel Peris estan a Singapur i ja han mantès una nova presa de contacte amb l'entorn de l'IM, de la qual han eixit més tranquils sobre el futur de l'operació. Otamendi diu que la plantilla està al marge i pensa que a la fi tot es resoldrà d'una manera feliç per als interessos del club. La verdad que nosotros nos centramos en lo que es nuestro, en el partido del lunes. Eh, obviamente que, se escuchan rumores, esas cosas, pero eh, la verdad que va a llegar un fin feliz. Difícil sí, imposible no, Mendilibar sabe que será complicado obligar el Barça, pero que preferís enfrentarse el de Luis Enrique al Estadi Granota. Normalmente, cuando juegas contra el Barça, es un equipo muy bueno en cualquier sitio, en su casa y fuera de casa, pero normalmente siempre tiene más posibilidades de sacar algo y hacer mejor partido en tu casa que en su casa, ¿no? I en segona B, els equips de la província de València tenen competició els dos de males 6, Elx, Licità, Mestallà i Huracan Lleida. Les 11 de la nit i 37 minuts, una pausa i entrem amb els eh, temes del dia, que ne són molts i que cada de l'actualitat ve més condensadeta. Així, en Esports 97 nit, a la 97.7 Ràdio. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso Natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Este fin de semana me escapo a Biopark. Los fines de semana hasta el 12 de octubre disfruta de la naturaleza salvaje por solo 14 euros. Este fin de semana, escápate a Biopark. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. Ferto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 11 i 39, comencem en el dia d'avui, en el mateix que comentàvem eh, en l'editorial de portada. Eh, sembla que Peter Lim continua eh, en la voluntat ferma de comprar el València Club de Futbol, així li ho ha fet saber als eh, emissaris del València que ja estan en Singapur i que, per tant, en un principi eh, la cosa sembla menys tensa, és a dir, les negociacions, en efecte, estan en un impàs, però ni molt menys estan trencades. Per tant, molt més optimista la visió a dia d'avui que en la nit d'ahir en el conjunt del València Club de Futbol sobre el que pot passar en aquesta situació. El que Peter Lim o el que Meriton està ja fart és de que Bankia, segons també la seva versió, igual que eh, ahir donàvem la del banc, avui podem donar eh, versió propera al cercle de Peter Lim, eh, és que eh, el banc continua constant constantment canviant eh, els terminis de, de l'oferta. Si recordeu, ja hi hagué eh, un primer eh, term sheet formalitzat el passat mes de maig i anunciat a principis de juny i després d'aquest primer term sheet, d'aquest primer eh, principi d'acord, per dir-ho d'alguna manera, eh, el Bankia li demana a Peter Lim garanties personals eh, eh, per a cobrir eh, el deute que ha de pagar-li a Bankia. Bueno, Peter Lim accedeix, inclou les garanties personals i a partir de ahir se produeix el famós acord que queda públic el 14 d'agost, diguem que ja n'hi ha un acord entre eh, Meriton i Bankia per a la compravenda del València. Se'ns diu que falten flecos, però que en lo essencial Bankia i Meriton estan d'acord. Per això jo diria ahir que no me quadrava que fets tan importants en una negociació d'este calat com una, eh, futur, un futur percentatge de la venda de la parcel·la de Mestalla o eh, un, eh, eh, la capacitat d'endeutament del club estigueren encara per resoldre i és que sembla que aquestes són dos de les situacions que ha canviat Bankia en la negociació amb Meriton més enllà de que les altres dos eh, raons que escrivia en Bankia sí me pareixien baladís i sí que me pareixien que no tenien per a on agarrar-se la idea, com dèiem, és eh, la de que eh, Blim va continuar negociant amb Bankia a principi de la setmana vinent en principi tenen que tornar a intercanviar documentació, informació mm Bankia Y Meriton. y ahora les dará la cosa de un mejor color de cara ir... con Dejem. no está la cosa para tirar coets, pero mejor color de cara que ir... sí que está la cosa. L'IM continúa volent comprar el Valencia... Pero l'IM también está ya una miqueta fart de que el banco cambie las condiciones... Según también la versión del empresari de Singapur, que ahora les dará entre otras cosas... Ya ha demostrado... Eh, el seu desembolsamiento inicial en el Valencia... encara no és el propietari i sí ja té a préstec jugadors per part de la seva societat en el club de, de Mestalla. Ja estan allí els eh, emissaris del València convidats per l'IM a la Fórmula 1, és a dir, Amadeo Salvo, Manuel Peris i Luis Dowes, la primera presa de contracte, de contacte ha tranquil·litzat més a, eh, els emissaris valencianistes a l'expedició valencianista eh, que lògicament al·ludien o acudien un tant alarmats després de la notícia que ahir de matí en la web de Superdeporte publicava el director del diari Julián Montoro. Per tant, com dèiem, la cosa sembla que millor eh, que ja que han estar pendents de les pròximes hores o dels pròxims dies, el cap de setmana difícilment difícilment és organitzar alguna cosa, perquè a més eh, Peter Lim va estar eh, clavat eh, en la Fórmula 1, de la qual també, eh, de, també és, en este cas, eh, un dels eh, sponsors del equip Mercedes, i una volta acabe això, i la Fórmula 1 sí que és possible que entre carrera i carrera, entre entrenament i entrenament, eh, vagin eh, despatxant temes, eh, l'IM i els emissaris, del, els emissaris del València Club de Futbol, però que probablement fins dilluns, que és quan torna eh, Amadeus Salvo i els emissaris del València de Singapur eh, per tal de presenciar el partit entre el Getafe i el València al Col·lisió amb Alfonso Pérez Muñoz, recordeu, des de les 8 de la vesprada, sintonia eh, Esports 97, el partit, eh, és quan probablement podrem saber coses eh, més pormenoritzades i més eh, puntuals. Bueno, pues eh, a més de eso, claro, eh, claro, eh, el, Ai, en el carrer està una altra volta. Eh, el, la sensació de fartera sobre tot això està en el carrer una altra volta. Eh, la sensació de l'aficionat de què va a pasar amb l'equip, ens, va, ens el van a desmantellar, està ahí una altra volta. I, i ha pogut estar una miqueta què pensava afición en el entrenamiento a porta abierta que hoy ha en Mestalla, en el nostre company Sala Folgado. Hola Folgado, què tal? Bona nit. Què tal Manolo? Bona nit. Una coseta només que apuntar al voltant de lo que eh, comentant sobre la venda, IME, etc. Amadeo Salvo te previst efectivament tornar a Espanya en el matí o en la vesprada del pròxim dilluns. Lo que no està clar és si, eh, per eh, enllaços aeris, horari, no. etc. No, el partit arriba. Mm. El que no està clar és si aterrarà en l'aeroport de Manises pel matí i posteriorment se traslladarà cap a Madrid perquè el partit és a les 10 o si directament aterrarà en Barajas en Madrid és 9 més quart. 9 més quart, perdó. O si directament aterrarà en Barajas i d'ahí se desplaçarà Alfonso Pérez Muñoz de Getafe. Lo que està clar, Manolo... És més factible que aterre en Madrid, però, no, sí, no, però no descartem res. Lo que, a lo que jo anava és que només aterra el president independentment de eh, quin siga el resultat de les eh, converses amb, amb l'IM i com es troba en aquest moment la, la situació, la idea, eh, la intenció que maneja Amadeo Salvo és la d'oferir una conferència de, de premsa, probablement en el Alfonso Pérez Muñoz de Getafe abans del partit i quan el president arribi al terreny del, del conjunt madrileny. Bueno, pues estarem molt pendents d'aquesta sea, I la gent com estava avui? Estava poregosa, estava farta, no, la gent, estava Manolo, enfadada, no, no, no, estava acabes, decebuda... Acabes de donar la, la paraula, no? Una paraula molt, molt, molt valenciana que mm. expressa perfectament com es troba avui en dia eh, l'afició del conjunt de Mestalla. Farta, ja va repetir diverses voltes en tots els programes d'esta casa i aquesta expressió i la gent Manolo, pues este matí estava eh, farta o molt farta. Demà eh, enquesta en el diari Superdeporte, que este matí feia el company Pasqual Calabuig, demà la publicaran els, els companys i efectivament en aquesta enquesta pues, eh, la gent eh, mostra ja pues, el, el, el nivell de, de, de, de farts que estan tots al voltant d'esta situació lo que volen es que se solucione pronto y lo que la gente interpreta es que el mejor comprador hoy en día... per al el València és eh, Lim. Tot el món està encantat amb Peter Lim, amb els futbolistes que actualment estan jugant ja en el València i que són propietat del, de l'empresari de, de Singapur i la gent el que vol és que se venga al València i que se li venga a Peter Lim. Un detall més al voltant d'esta situació ja ser eh, rebombori, rum-rum en les xarxes socials la gent Manolo estaria eh, preparant en funció de quines siguen les paraules de Salvo Dilluns. quan aterre eh, en Madrid o en Manises y Dijuns, parle en el Alfonso Pérez Muñoz de, de Getafe. La gent prepara mm, una manifestación eh, popular, evidentemente eh, a un carácter pacífic, para tratar de protestar siempre que las paroles de, Salvo expresen eh, alarma y que la situación de venda se podría trencar. Esta situación de manifestación se produiría en les hores prèvies al duel que li espera el València dijous en Mestalla contra el, el Córdoba. Però vamos, va en funció de com evoluciona la situació en les pròximes hores i de quines siguen les paraules del, del president. Bueno, pues aquesta és la situació eh, en l'afició, eh, tal i com ha volgut eh, eh expressar mm. l'aficionat en el dia d'avui eh, que imagina haureu expulsat una miqueta en l'estadi de Mestalla, mil i pico persones una altra volta en el dia d'avui sí, per a veure l'entrenament. entre mil, mil duescentes persones en l'estadi de, de Mestalla avui era la sessió diríem més suau o més lleutxera de la setmana i amb bon criteri en uno ha obert eh, ha trajat a primera l'equip a Mestalla ha obert les portes, ha entrat la gent que evidentment ha volgut, entre 1.000 i 1.200 molta gent després ha esperat a que finalitzar la sessió preparatòria per aplaudir a futbolistes quan se retiraven cap a zona de vestidors després sobre 150 200 estaven en el carrer per a esperar la presència de futbolistes, acompanyar-los al pàrquing fer-se fotos, eh, etc. i bueno, pues és un detall de, de Nuno que ha, que ha agradat a, a l'afició i que parla pues, d'aquesta tornada no? de, de, de la il·lusió que se torna a encendre dins de la massa social del conjunt de, de Mestalla. I també sobre el nou problema que n'hi ha mm. en la compraventa del València, sí. ho ha sigut preguntat un altre jugador. Ahir era un amb menys pes, pes específic com era Carles Gil, avui és un en principi amb galons, que a més, a més bé, en principi també eh, tocaet una miqueta per l'ajuda de Peter Lim, com és Nicolás Otamendi. El jefazo, como el a definir de categoría esta, esta también Otamendi voy a hablar del asunto Berlín, venda, etc. Y ojo a les declaraciones, eh, declaraciones porque pensa que todo va a tindre un final feliz. Hablar por el grupo, ¿no? Que eh, en sí, eh, en ese tema es un, tema más diferencial que, que, nosotros tengamos que, opinar del tema. la verdad que nosotros nos centramos en lo que es nuestro en el partido del lunes, eh, obviamente que, se escuchan rumores, esas cosas, pero eh, la verdad que va a llegar un fin feliz, va a llegar a su fin. Eh, va a ser un, lindo día cuando se cuando se, confirme, pero pero nada, nosotros tratamos de no de no meternos en el tema y dejar que, que eso lo, trabajen trabaje la gente de la dirección. Per tant, en principi, la plantilla aïllada del problema. Sí, un lindo en dia, principi. un final feliç, més o menys eh, Rodrigo, eh, ahir també quan abandonà Paterna, se va pronunciar en estos termes i ja, de moment, de moment, total tranquil·litat dins del vestidor. Bueno, més coses que ha dit eh, Otamendi després de l'entrenament. Otamendi, Manolo, que s'ha referit també a la comparativa que se fa estos dies. Jo li veig molta, molt de paregut o también de Fabián Ayala. Se le pregunta por este aspecto en la sala de prensa del estadio de Mestalla y evidentemente también está encantado de que se le compare a Ayala. Que es algo muy lindo que te comparen, en, mi caso, con un jugador como, como lo es Fabián, como, como lo ha sido Fabián, y, nada, eh, pero a la vez eh, trato de, tener eh, siempre los pies sobre la tierra, ir partido tras partido y tratar de obviamente marcar mi camino, mi historia y, ojalá que, me salga de la misma forma como le ha salido Fabián, de ser historia eh, en el Valencia. Eh, pero nada, no creerme nada, tratar de, seguir eh, de la misma forma, hacer mi trabajo, tratar de, hacer lo mejor posible. Así que ojalá que, que pueda ser historia como él. o tamén de referirse a Fabián Ayala e o di Manolo tamén referirse a la capacidad de lideratge que només aterrar pues, eh, ja maneja no sols en la defensa del València, sino també pràcticament dins del vestidor, o també dir també està eh, pues, entusiasmat amb aquesta capacitat de lideratge que la gent li, li otorga només eh, arribar i diu que està preparat per assumir aquest rol. No, bueno, la verdad que creo que es una responsabilidad, pero pero no tampoco no, no, la descarto. Trato siempre en la cancha, mis características son tratar de ordenar todas las líneas, tratar de que el equipo funcione de la mejor manera. Eh, es un equipo joven, pero, pero creo que el equipo en sí trata de cada uno eh, ordenar. Eh, creo que uno traslada la confianza, el carácter, lo tiene cada jugador. Entonces eh, la verdad que como líder eh, oh, me siento, eh, pero, pero tranquilo, trato de, de seguir de la misma manera. también se ha referido a las rotaciones que Nuno podría hacer funcionar Manolo la próxima semana teniendo en cuenta esos tres compromisos que le esperan al conchón de, de Mestalla. también le digo que el equipo está preparado físicamente para superar esos tres partidos ese cap de problema, que el depósito de gasolina está pero pero que en todo caso si arriben rotación será cuestión del técnico y serán mingudes No, creo que físicamente estamos muy bien. Eh, como lo he dicho antes, hicimos una buena pretemporada en donde creo que estamos preparados para este tipo de partidos. Eh, creo que en una semana hay tres partidos, entonces eso obviamente que es decisión del técnico quien juegue, pero creo que al que le toque jugar, si le toca a alguno le toca jugar, hacer los tres partidos, creo que estamos bien como para, para afrontar estos partidos, esta seguilla de partidos. Así que nada, esperemos hacerlo de la mejor manera, ¿no? Telegràfic, Folgado. André Gómez ha rebut un cop en el entrenamiento Sí, de Joao Pereira, en un dels partidos que este matín improvisaba en uno, a Mestalla, en principio ha, tenido que retirarse ha sido atès en, en banda, ya no ha tornat a participar de la sesión preparatoria Pero bueno, se ha retirado de Mestalla sense cap tipus de, de problema, y hem preguntat, diu que está bien, no portaba cap h la zona no estaba inflamada, esta bé, Y jugará sin no ho estima de de delante del Getafe. La recuperación de Negredo com Bueno, avui prueba rutinaria de control, Resonancia nuclear magnética Pero a, Álvaro Negredo el València n'hi ha més per mèdic, les coses per la informació que tenim eh, és que la prova ha sigut positiva, que tot va bé, que la zona evoluciona perfectament i que este futbolista pues, eh, en breu estarà disponible. No arribarà a temps per a jugar davant l'Atleti de Madrid, probablement ja no hi ha tanta eh, urgència perquè l'IM no va estar, és de gran sorpresa ja eixe dia en, en la llotja, però posteriorment la Lliga descansa i en el següent compromís pense que Negredo ja podrà jugar davant el Deportiu de la Coruña. Gràcies, Folgado. I en el Getafe, com, com estan les coses? Eh, li ho preguntem al company de Telemadrid Ràdio, de la Radio Autonómica de la Comunidad de Madrid. Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, eh, queremos saber primero cómo está el asunto de Pedro León. ¿Va a jugar Pedro León? ¿No va a jugar Pedro León? ¿Qué sabéis por ahí? Bueno, el asunto de Pedro León es un quilombo de dimensiones federales. <laughs> Eh, yo creo que Pedro León no va a jugar, eso lo tengo bastante claro, porque en este caso el presidente no va de la mano con el jugador. Es una relación muy viciada, todavía más en los últimos días, y más allá de cuestiones institucionales de ese conflicto LFP Federación Española con el Consejo Superior de Deportes, que supongo que al final va a tener que mediar, me da la sensación de que Ángel Torres no se va a complicar y Pedro León no va a ser alineado. Él está en la dinámica del equipo, él se entrena con Cosmin Contra durante todo el verano y ya con la liga comenzada pero mi apuesta a día de hoy, todavía con tres eh, entrenamientos o con tres jornadas para el partido, es que Pedro León no va a jugar contra el Valencia. Bueno, ese era el primer tema que queríamos tocar contigo. El segundo, curiosidades de Valencia. ¿Qué tal Vicente Guaita? Bueno, eh, creo que puede encontrar aquí su sitio. Eh, lo conocéis bien, al final ha pasado por muchos altibajos en Valencia, era una relación seguramente rota, ¿no? Porque él ya no se sentía cómodo ni titular indiscutible y ha pasado por, por muchos capítulos en esa historia de amor-odio con el Valencia y creo que aquí puede encontrar su sitio porque se va a sentir y ya se siente de hecho de facto titular indiscutible. No tiene competencia, Codina sigue en el club, pero no cuenta para contra ni para el presidente. Hablo mucho del presidente, pero es que en el Getafe es así. El que manda de verdad es Ángel Torres para todo, como ya conocéis. <laughs> y el otro portero es eh, Jona, un muchacho de 33 años que ha venido de la Liga Griega y que evidentemente no está para competir con Guaita. Así que por primera vez en mucho tiempo, Guaita va a ser titular indiscutible, el uno de la portería, sí o sí, y yo creo que esa confianza le va a venir bien. Cada vez lo veo más asentado y creo que puede completar una buena temporada en el Getafe. Me gusta lo de un muchacho de 33 años. Por último, Carlos, rápidamente, eh, esbozo de 11, ¿te atreves aunque quedan todavía tres días para el partido, cuatro días? Bueno, hay muchas dudas con el 11, como es habitual en este tipo de semanas yo creo que tiene cosas muy claras contra, como que Álvaro Vázquez va a ser el delantero titular, como que creo que va a jugar Inestrofa, cuidadito con este chaval colombiano que es un tipo que actúa en la media y es buen futbolista. Tiene la duda en el lateral derecho, si no se recupera Valera jugará Arroyo, en la izquierda está contando con Escudero, seguramente Alexis y Naldo como pareja de centrales, Guaita por supuesto en la portería y el medio centro ya veremos, porque sin Mitchell por contrato ahí puede contar con varios futbolistas, todavía está armando esa zona con jugadores como Juan Rodríguez o incluso Lafen, que anda tocado, pero ya digo, va a ser un equipo realmente sido de las últimas jornadas y con jugadores importantes como Álvaro Vázquez arriba, como Inestroza el colombiano o como Alexis como jefe de la defensa. Perfecta tu información, Carlos Sánchez Blas, compañero, muchas gracias. Un abrazo para todos. Una imagen es para toda la vida. Que no se pierda. No acumules cientos de fotos en tu ordenador o en tu móvil. En Fotopro te ofrecemos múltiples opciones para tus fotografías. Revélalas en unos minutos y llévate las fotos de tus mejores momentos. Fotopro, calle Castellón 2, entre Plaza de Toros y Renfe. Fotopro.es. Si siempre tuviste talento especial en cultura, ciencia, acción social, empresa o deporte, Bankia y Levante el Mercantil Valenciano quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Si tienes entre 18 y 35 años, inscribe tu proyecto en el segundo premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante el Mercantil Valenciano y Bankia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack Crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte, tu snack de horno. El diumenge 21 de setembre, per a celebrar el Dia Europeu sense cotxe, Metro València ofereix servici gratuït de metro i tramvia durant tot el dia. I eixe mateix matí, de 11 a 1 i mitja, gaudix en el llit del riu, junt a l'estació de l'Alameda de Metro València, d'activitats i tallers per a tota la família. No et quedes a casa, utilitza el transport públic. Som mobilitat. Generalitat. Ya está aquí la guía de la Liga de Superdeporte. Valencia, Levante, Villarreal, todos los equipos valencianos de Segunda, Segunda B y de las categorías inferiores. Superdeporte llega donde otros no lo hacen y ofrece la guía más completa y actualizada de los protagonistas. A partir del sábado 13 de septiembre, por solo 5 euros, no dejes escapar toda la información de esta temporada con Superdeporte. Somos tu equipo sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. En el Llevant Unesportivo, ya saben que este cada semana setmana voy a Barça. a ha parlat Mendilíbar y para que ell, lo primer que vol, mesen ya de la imagen que se pueda donar, es guanyar. Me da igual, llegando una vez y metiendo un gol, ya está. No estamos en situación de elegir, ¿eh? no podemos decir, no, eh, va a dar buena imagen y y vamos con 0-2 y hemos llegado, hemos sacado 8 corners al Barça. No, si me gusta un tipo de fútbol, me gusta una esto, pero yo lo que quiero es que ellos se sientan cómodos. Yo no voy a ningún lado eh, pensando que cuando la, gente, vosotros los periodistas en este caso, decís, este equipo es reconocible, pero le cuesta ganar, pero mm, no, no, no me interesa eso. Yo lo que quiero es que el jugador esté cómodo, que el jugador se sienta a gusto cuando cuando sale al terreno de juego y que el jugador eh, vea que la línea en cualquier lado que esté, por, siempre estamos con la línea defensiva, cualquier lado que esté se sienta cómodo. Ja saben, diumenge a les 9 el partit entre el Llevant Unió Esportiva i el Futbol Club eh, Barcelona. En principi poden haver-ne canvis i Mendilibar apostar per gent que puga mantindre i retindre més la possessió de la pilota. Això pel que fa al Llevant Unió Esportiva. I recordar molt ràpidament, en segona B de males 6, el Xilicita Mestalla i Lleida i en poliesportiu diumenge eh, a les 6 i quart València Basquet Caixa Saragossa, en futbol sala de males 6, Azcar Lugo Llevant i en la platja d'Oleva Fist del Triatló en el seu format olímpic 9 de drafting series, amb recorregut de 1 quilòmetre i mig de natació, 43 en bicicleta i 10 a peu. Tanquem la primera mitja hora, és a dir, la part informativa, i entrem ja en la tertúlia, així en Esports 97 nit, en la 97.7 Ràdio. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat, tertúlia i anàlisi en, en eh, el nostre programa, en Esports 97 nit. Vos recorde, arroba Esports 97 nit, el Twitter, avui amb tema lliure per al que vulgueu opinar, encara que tots els comentaris o les opinions van vinculades eh, a la notícia que des del matí d'ahir eh, descubría el director del Superdeporte, Julián Montoro, y que eh, posaba en la web del diario al voltant d'aquesta congelació, d'aquest nou entrebanc entre Bankia i Meriton per a la compra i venda del València Club de Futbol. Estem ja reunits en la tertúlia de divendres. Saludem al company del periòdic.com, Pepe Aguilar. Hola, Pepe, què tal? Bona nit. Hola, molt bona nit a tots. eh, acompaña el Sergi López. Hola, Sergi, ¿qué tal? Bonanit? ¿Qué tal? Molt bona Y I desde Madrid Y habrá que cantarle el Happy Birthday to You, Porque va ser el seu... No, el que va ser el seu aniversario Pablo García Cuervo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bona ¿Qué tal? Buenas a todos desde Asturias. Ahora mismo me pilláis, ¿eh? O sea que no estoy mal, no estoy mal, no me quejo de lo bien que estoy ahora mismo. Bueno, pues... Eh... eh felicitación, van cayendo y van pesando. Eh, tú puedes darnos una buena lección de esto. Sí, sí, sí, en efecte, jo puc donar-vos una lliçó de com van caient i sobretot de com van pesant, de com van pesant sobretot, Pablo. Tu t'has la flor de la, de la vida, t'has fet un, un xaval. Bueno, senyors, pues, eh, hem entrat en matèria ràpidament. Eh, eh, jo començava el programa dient que hi ha una dita nord-americana que diu «Donde hay voluntad hay un camino». La voluntat a aquestes hores si no ha canviat la cosa perquè eh, a la diferència horària jo crec que ja estan dormint però la voluntat de eh, Peter Lim continua sent la de comprar el València Club de Futbol si més no Peter Lim també comença a mostrar-se un tant ja contrariat o fart, que crec que és la paraula que millor quadra amb la situació del constant canvi de condicions que Bankia li exigeix a Meriton en els contractes que ja han intercanviat el banc i la societat de Peter Lim. És a dir, eh, hi hagué, eh, com diem, dèiem abans en el principi del programa, una term sheet en, en principi eh, formalitzada el passat mes de maig i anunciada mes de juny. Després d'eixa, ahir ja hi ha el primer canvi, perquè d'eixa primera a la segona a Peter Lim li demanen garanties personals per avalar el pagament del deute. Peter Lim aporta les garanties personals eh, per a eh, garantir el pagament del deute i una volta estem ahí, una altra volta, i quan se diu el 14 d'agost hem arribat a un acord satisfactori per a les dues parts, que és bo per a tots i que en lo essencial estem d'acord i resten flecos, ahir eh, se desditjonem amb la notícia que publicava Montoro i amb aquests quatre punts, que el sabreu de memòria perquè us recorde, endeutament del club Meriton no vol un tope i Bankia sí, patrimoni del nou Mestalla, Bankia vol una part de la venda de l'actual parcel·la per a que vaig destinada a reduir, a reduir deute, eh, com complís el València les seues obligacions amb el deute, és a dir, Meriton recupera els diners prestats a la Fundació en el 2018 amb interessos d'Euríbor més 2%, mentre que Bankia fins al 2018 només rebi interessos i no eh, reduix deute i eh, el fa a l'interès de un 1,5% més Euribor i també la compra-venda de jugadors fair pay financer i patrimoni i eh, que els jugadors que compren Meriton estiguen enclavats dins del fair play financer que marquen l'FP i UEFA. Jo vas vaig dir ahir i torne a incidir, encara que les notícies que tenim, les últimes notícies que tenim, és que la cosa té un millor color de cara, la cosa sembla que eh, podem estar més tranquils, però també és cert que eh, que jo vaig dir ahir que no me, cab no me quadrava cap dels quatre punts. Dos, per ser absolutament baladís, és a dir, o no tindre trellat, és a dir, que Bankia estiga preocupada per el fair play financer del València en la compraventa de jugadors, escolte, si Meriton demà compra Falcao i el dual València, ja s'encarregarà Meriton de que per no passar el tope salarial Falcao no es quede sense fitxa, perquè si no que fa un mal negoci és Meriton és evident, depreciar el seu producte. Dos, en el tema de cobrar el préstec en el 2018 eh, Meriton sobre la fundació i que després Bankia cobre el seu a partir de dos, eh, del 2018 amb uns interessos majors per a Meriton que per a Bankia. pues mira, a Meriton ha estat més gest i, i se t'ha avançat, t'ha furtat la cartera. És així de clar, t'ha avançat. I després, els altres dos punts que sí considero importants no me quadra que isquen ara com a entrebanc, perquè si teòricament des del 14 d'agost hi ha un acord en el qual lo fonamental està bastat i falten flecos, mire vostè, l'endeutament del club no és un fleco i un possible percentatge de la futura venda de la parcel·la de Mestalla no és un fleco, és l'alfombra sencera. I a partir d'ahí jo ja me calle i vos toca parar a vosaltres. Jo sempre he pensat que, que, en este, que en aquestes negociacions, si Bankia era la que volia fer-se en mans del club, era Bankia la que havia, com, com parlàvem abans fora de micros, que uh mhm. -huh. tenia que haver executat la, el deute, i Bankia haguera fet del València el que haguera volgut. Una vegada el propietari del LIM, el propietari del València és eh, Peter Lim, pues, què vols que te diga? L'endeutament del club, sí, és un punt molt important, Mestalla o la venda del nou Mestalla dels terrenys del mestall actual és molt important també, però que estes eh, dos, per a mi, eh, monstres de la negociació apareguen ara quan ja està la negociació tan avançada com a dos dels problemes que poden interrompre la venda... Però no, que no quadra perquè has puesto a mi. Me pareix eh, que està completament fora de lloc. Jo entenc que el banc el, el que vol és recuperar el, el total dels diners que els, en el seu dia li, li va deixar al, al València Club de Futbol. Però de ahí a voler fiscalitzar tot el que fas a Peter Lim al València, escolta, és que el projecte del València, el projecte esportiu és de Peter Lim, no de Bankia. Eh? eh? Si vostè li ven el club a Peter Lim i Peter Lim s'encarrega de donar-li a vostè unes garanties de que va complir per a per a, per a eh, cobrir el deute... Garanties que vostè accepta. Bueno, garanties que vostè accepta, que a més les ha demanat vostè expressament, ja, ja, ja serà un problema de Peter Lim, eh, què fa i què no fa amb el patrimoni de València, un problema de Peter Lim i dels valencianistes, evidentment, però no ja de Bankia perquè haurà venut, val? La sensació és que Bankia vol continuar fiscalitzant el dia a dia de València des de fora. Escolta, si vostè vol ser un administrador concursal de facto del València... Execute. Execute. No vuelvo a ejecutar, Don, Pablo, antes que res, buena y siempre un placer, ¿eh? Pepe, igualmente, un abrazo amigo, una alegría tremenda. <laughs> Por supuesto, igualmente. Aparte de todo, eh, dos cuestiones primeras. Una, si Bankia fuera Bancaisa, eh, estarían ficando Centrebanks estos? Es, es un, dos. Eh, es, es, una hipótesis que no saben realmente. Dos, si Bankia en Bankia fuera el Madrid o fuera el Atlético o fuera incluso el Getafe, eh, tindrien estos problemes també, mm, dic en l'aire. Me dona la impressió de que ni una ni l'altra. Uh mhm. -huh. Però bueno, tornant a punts estos, eh, absurdos, directament. Absurdos, perquè primer, pràcticament tots aquests punts tenien que anar en el primer plic. Pràcticament. Almenys dos d'ells. Pràcticament. Com a mínim dos d'ells, que és l'endeutament del club i lo de la parcel·la. I sobretot el de ficar-se en lo que jo guanye, que tinc que fer jo en ell, jo crec que ahí... No, no, no me cuadra. eso. jo crec que ahí el que jo passa... compre, jo compre, jo aposte, jo fique una pasta. I si esa pasta jo vaig a traure un benefici, tu me vas a dir a mi... Serà un problema meu. Tu me vas a dir a mi a, què tinc que fer en això és, com, benefici? això és com si a mi ara un banc, no vaig a ficar de banca, un banc, X, me fa a mi un préstec de lo que siga, y a mí demà me toca la primitiva, me toquen 60 milions d'euros a la primitiva. I, i arriba el banc i diu, una part de lo que t'ha tocat és per a... No, no, Yo yo he pactado en tú que yo el préstec que tu m'has te lo vas a cubrir en 10 anys, en 10 anys te'l cubriré, pero yo, de la, dels meus diners, faré que me duele la gana. Que no cal que te toque la lotería, tú demandas un préstec para abrir un negocio, un bar. Y el, bar, funciona perfectamente. No, pues ahora quan tens pasta no, no, torna més eh. Exactamente, no, no, escolta, yo guanyo, yo yo en tú he pactado que te vaig a pagar a i, a pagar. Pero en, los plazos y en el modo y en la forma que yo he pactado en tú que te vaig a pagar y ya está. I no tens res que dir. I no tens, si, si jo guanyo més, problema meu o millor per mi. I si perc, tu també vas a avalar la pèrdua que jo tinga? Ahí jo crec que el, que el que passa és que Bankia patís perquè el préstec crec que és de Lima al València volta els 100 milions d'euros, si no recorde mal, a pagar uh mhm. -huh. en 4 anys i el que té por Bankia és de que passats aquests 4 anys en els que Meriton recupera aquests diners Meriton pegue l'escampà i Bankia se tinga que menjar el, el marrón. Bueno, bueno, bueno, bueno, però, bueno, però, però, però, sí, sí, sí, però ho dic, eh, no, ho dic per intentar entendre l'altra banda de la postura, perquè tots estem de la banda de que se firme ja la venda, uh -huh. però si no s'ha si no signat ja és per algo. Jo, per Tratar de entender la par contraria a la negociación, que es la de Bankia, el que entender es és yo diré este señor eh, haurà el rendimiento que puga en el 4 que estigui en el Valencia, recuperará 100 en el contrato se ha a, asumir un deute. Ya lo sé. Sí, sí, pero en aquest mateix contracte que sea compromès a asumir el deute y a pagar en seres plazos, es el que vuelve a Saps el que vull dir? Que, que, que està pegant per, a, voltes. Per això, per això no li veig massa tallat, que en efecte, que és el que li, eh, Benito en un moment donat, en recuperar el cent de la Fundació, podria pegar a fugir, val? Eh, posam-li que, que hi haguera aquesta no, sí, eh, però per amunt d'això però per això, damunt d'això hi ha un contracte signat en el que se compromet a assumir un deute amb garanties personals que no, no, si, si jo ho tinc clar, Manolo, si uh -huh. jo ho tinc clar. Jo el que el tracte és d'intentar entendre sí, sí, sí. l'altra part de, de la història, perquè és, és que si, si ho mirem des del punt de vista de que tot està nigat i ben nigat per a que se signe la venda, la venda no signa i Bankia te presenta estos quatre punts irrisoris, pues per intentar entendre per què ho fa ara i no yo fa, que... fa tres o cuatro meses, que Pablo, es cuando yo, habría de yo, yo creo que Bankia eh, tiene que quitarse la careta de una vez. tiene que quitarse la careta, dejar de engañar a la gente, salir, dar una rueda de prensa y decir, eh, miren señores, eh, no queremos a Peter Lim, no queremos a Peter Lim por lo que sea. Eh, o queremos nosotros en Valencia. No, pero no, han demostrado que no lo quieren. No, no, sí, sí, no, pero... O bueno, lo han demostrado con la boca pequeña. No, no, no, claramente. O sea, lo que no puede salir es cada, cada X tiempo, cuando está todo a punto de conformarse, eh, a poner palos en las ruedas porque yo creo que si es otro grupo seguramente no habría tantos palos en las ruedas. Entonces lo que tiene que hacer Bankia de una vez por todas es dejar engañar al valencianismo y a la gente y salir de una rueda de prensa clara, quitarse la careta de una vez, porque esto la verdad es que es, ir por detrás. Es una maniobra muy sucia, muy fea, es una maniobra de distracción, es una maniobra de dilatación de las negociaciones para que se canse todo el mundo, para que se, case, para que se canse incluso Lim y se retire, y sinceramente lo que tiene que hacer Bankia es decir, señores, no queremos a este señor, por lo que sea, porque nuestra apuesta es esta y esta otra. Porque aquí lo que no puede ser es que si, o sea, para empezar, una venta así no es fácil. ¿eh? Una venta así no es fácil. De entrada no es fácil, correcto. Claro, porque, porque no, es, lo mismo que vender un coche, no es lo mismo que vender una parcelita en el pueblo de la abuela o un apartamento en Canet. No es lo mismo, es otra historia. Creo que el Valencia eh, lleva mucho detrás y hay, hay muchas rendijas eh, y creo que, que, según está el club eh, es una negociación muy larga y muy complicada. Y creo que tiene muchos detalles y muchos flecos. Eso por un lado. y por otro lado, yo creo que llegados a este punto, esto es como si yo, para, para llevarlo al terreno, eh, quiero vender mi coche. Bueno, perfecto. Yo encuentro un tío eh, que me paga lo que yo quiero por mi coche. Quizás aquel tenga mejor pinta que el otro, pero bueno, se lo voy a vender a este. En el momento que yo vendo el coche, lo que yo no puedo hacer, en el momento que cobro, es decirle al tío, no, pero es que tú a mí me tienes que presentar que vas a tener, porque es que es lo que está pasando en Valencia, que me parece, con perdón, acojonante. <laughs> O sea, lo que está pasando en Valencia es que le está diciendo al tío que le diga, no, Tommy, me tienes que garantizar que, que con las nóminas o con un aval que tú vas a tener para pasar la ITV del coche que yo te vendo, que vas a tener para pagar la gasolina, que vas a tener para pagar el seguro. Eh, no, perdona, vamos a ver, si yo te vendo el coche, haz con el coche lo que te dé la gana. como si lo quieres estampar mañana. Como si lo quieres estampar. Lo que, lo que tienes que hacer es cumplir conmigo eh, los plazos que has marcado conmigo para, para la venta del coche, para los pagos, etcétera, yo te entregaré las llaves. En el momento que te entrego las llaves, ojalá tengas la mejor gestión posible. Pero yo pero, pero yo creo que lo que está pasando ahora mismo de verdad a mí me parece marciano. Me parece marciano y me, y me parece que, que de verdad eh, lo que tiene que hacer Banquero de una vez por todas es salir y, decir lo que todos sabemos, que no quieren al pero que salgan y lo digan ya, pero que no empiecen así porque es que al final está perdiendo Bankia y está perdiendo el Valencia. Y creo que está perdiendo un tiempo precioso. Y el que más está perdiendo, el que más está perdiendo en este caso yo creo que es el Valencia, como Sin duda. Si, ve, la cara de la gente ahí cuando torna a votar la noticia... Pero no la cara de la gente. A él cuando uno pucha la tele eh, preparar preparar el supermurciélago y y estiguen Carlos Bosch me dieron una noticia la cara de una de las vueltas de los altra volta, tio. O sigui, una altra més. Una, o sigui, altra volta ja, enfangats ja, en això. Ja, quan la gent ja està una altra volta eh, lliure mentalment de, de totes aquestes històries. S'havia centrat en el futbol, en, en, en el futbol. futbol. Sis gols en Però dos partits. Jo, acaba, acaba de dir Pablo, eh, van que no li vol vendre el València. Jo vull fer una reflexió en el Supermurciélago migdia en Levante Televisió i també en el 97.7 i, i, i mm, no sé si és passar-me de frenada, no? Eh, el periodista, lògicament, ha de parlar sempre amb papers en la mà. Però a voltes també eh, cal aplicar la lògica. Jo d'economia vaig molt justet. M'arriba m'arriba molt justet. Jo, en termes econòmics... Jo també, a no, de mes no arribo. No soc... No, no, no soc, no soc d'aixòs que se fiquen davant d'un micro i, i, i comencen a fer ahir balanços macroeconòmics. No m'arriba no per a tant. A mi eh, el servei no, no me dona per a tant. Però eh, sí que... Eh, Arribando a una frase que yo vas a ir al principio de todo este proceso, y Sergi crec que alguna vuelta más sentit dir-la, que es daría todo lo que sé por saber la mitad de lo que está pasando. ¿Vale? Me dona la impresión, a mí me em dona la impresión, aplicant la chica que Bankia vol continuar llegada al Valencia Club de Fútbol de alguna manera. Y si vol continuar llegada al Valencia cuando a tu, un, a un problema o un negocio te dan tants problemas con el Valencia que te ha generado un foro de 250 millones de euros, que lo que vols es llevártelo de lo Pero cuando Pero quan yo quan de, per amunt d'això Bankia continua volent estar lligada eh, d'alguna manera al dia a dia del València és perquè hi ha algun tipus de situació que no coneguem però això és molt fàcil. Que no jo, coneguem, jo, perdona. Jo vull que és lligat al València. Què me, què me deuen? No. 200 milions? No, Pepe, 200 milions no, escolta'm, a, a, a, escolta'm, escolta'm el, el final del raonament. Algun tipus de negoci té que haver vinculat a no sé què si al terciari del nou estadi, si al nou estadi, si a la persona de l'actual Mestalla, que en quan millora l'economia espanyola ahí n'hi ha una possibilitat de volum de negoci bestial, que és el que a mi me dona l'impressió de que Bankia no vol perdre, vull dir, no volen perdre el mos arribat el moment. I per això no solta la pressa, vull dir, a mi, Bankia, en tots els problemes que té, tenim un negoci, que és el València, que ens ha generat un forat entre 250 o 300 quilos, lo que voy que es llevármelo de la de seguida, pero no, continúa, Ya ahora voy casó, y voy en el futuro tal, y voy... Dona la impresión de que así algún sap que algún algún negocio fantástico fantástico al futuro de Valencia. Y que para eso no volen... Yo ya es una, no, no es una cuestión de que el Valencia no le a vendre a l'IM, que evidentemente Bankia no va a mirar b a, a Línia Salvo amb uns ulls perquè li han plantat cara i han aconseguit en el procés de venda eh, arrimar eh, l'asco a la seva sardina perquè han sigut més llestos i ho han fet millor però a la fi és que me dóna la de que n'hi ha algun negoci que no sabem i per el qual Bankia no vol deixar de caminar al costat del València pues que entre en el poder accionarial del club que haguera comprat accions uh mhm. -huh. era molt fàcil yo voy a controlar el club. no, no, que execute. Que execute. pero pero estar ahí sense donar el pas mal visto solamente no, Sí, no, si ven galtas les arreplegues tú Pero si ve, si ve algo de vos, es no? Si ven galtas tú estás estás la banda y les arreplegues tú Pero como un duro para repartir, yo voy Pero sí es, pero es, bastante sencillo. Eh, Bankia, Bankia sabe que, que por delante hay un proyecto ilusionante, sabe que la gente está enchufada y que se ha vuelto a recuperar la masa social y sabe que Peter Lim no viene de, Farol. Eh, ¿Qué pasa con todo esto? Que Bankia ha visto la oportunidad, ha visto el callejón para, para meterse en un club de fútbol donde no está y, donde ve oportunidad de negocio en el futuro. Eh, los activos que tiene el Valencia son brutales tú lo acabas de decir, Manolo, cuando se recupere la economía, eh, yo creo que el Valencia tiene, tiene unas posibilidades económicas bestiales. Y que ha dicho Bankia, joder, viene Peter Lim, va a poner el club en su sitio, eh, va a ir esto para adelante, la economía va a mejorar y voy a estar dentro de, un equipo de fútbol, voy a poder manejar un equipo de fútbol o estar dentro del consejo de un equipo de fútbol. Eh, después del esfuerzo que he hecho, después del marrón que me he comido, pues, pues voy a aprovecharme de Peter Lim. Pues pues haber negociado diferente, haber negociado diferente. Haber negociado, en vez de me lo pagas todo, me lo pagas en carne, como aquel que dice. Es decir, de lo que puedas sacar, yo cobraré mientras te lo cedo. Claro, claro. ¿Eh? O, de, o de si vendes, o si vendes, me quedo yo esta parte. Si no vendes, lo dejamos y, en vez de pagarme X, me pagas X menos uno y ya está. Esto es, esto ¿Eh? es, vamos a ver. o negocio con pasta o negocio con especies. Pero no, no negocio con pasta y luego quiero cobrar en especies también. No, eh, vamos a ver, sensación de banquear para la gente y aparte creo que es muy malo para banquear como empresa y como banco. O sea, lo que no puede ser es eh, si te va mal te comes tú el marrón, si te va bien vamos a medias. Eh, <laughs> claro, no, claro. sí. Bàsica, se podría reducir sí. tot a esa frase que acaba de decir Pablo García Cuervo. Eh, que se dice que alguna cosa que dir, sí. Pero gracias a Déu cada volta los compromisos a els anunciants. Per cert, saludem els amics de Belarte que se sumen a este nuevo projecte. Es eh, una marca valenciana i una marca de referència en esta ciutat i és una alegria que hagin volgut sumar-se a este projecte. Així que com tenim compromisos amb els nostres eh, anunciants, allò que el mestre García decía, vivimos de nostres anunciantes, pues sí, en efecte, anem a fer una pausa per a la publi, que no serà l'última, i tornem de seguida. Així, en Esports 97 nit, en la 97.7 Ràdio. Este fin de semana me escapo a Biopark. Los fines de semana hasta el 12 de octubre, disfruta de la naturaleza salvaje por solo 14 euros. Este fin de semana, escápate a Biopark. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 29 83 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Si siempre tuviste talento especial en cultura, ciencia, acción social, empresa o deporte, Bankia y Levante el Mercantil Valenciano quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Si tienes entre 18 y 35 años, inscribe tu proyecto en el segundo premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante el Mercantil Valenciano y Bankia. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte, tu snack de horno. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit, 22 minuts, continuem en Esports 97 nit, així en la 97.7 ràdio, en eh, el tema de la compra-venda del València, que malauradament continua d'una mosca la Dic malauradament perquè en lo a gust que estaven parlant de futbol, de rotacions, de gols, d'Alcácer, de Rodrigo, de Negredo, de André Gómez, estaven encantats de la vida, no, Otamendi, estaven encantats de la vida, però, malauradament, la... Ah, Otamendi m'encanta. encanta. <laughs> Ahora mi tampoc. Ara, parlarem, ara sí que la paraula d'Otamendi. Però de qualsevol... Així l'hem batejat com el jefazo. Si, oh. si Mascherano en el Barça es el jefecito, o también en el Valencia es el jefazo. Quina castanya li pega l'altre dia, no me l'has comentat, la bandera. No a Caicedo, a Caicedo, en la primera, para marcar el territorio a mí me van a recordar eh, Drogba i... Allà a la final. la raya, sí, sí. Bueno, <laughs> eh, crec que Sergi también volia afegir alguna cosa més més al raonament que estàvem fent. Sí, no sé si és de, no sé si és de ser mal pensat, però estem parlant de Bankia. Bankia és la unió de Bancaixa i Caixa Madrid, si no recorde mal, una entitat que està gestionada per la classe política, una classe política que esta setmana precisament en veu i persona de Don Cristóbal Montoro ha anunciat que van a baixar els impostos, els tipus impositius, l'IRPF, eh, la classe política que continua controlant Bankia eh, està evidentment informada del que està passant en el València, han vist una oportunitat i algú haurà pegat un tiro d'orelles i haurà dit «Eh, pareu això, que, que així tenim oportunitat, eh? Pareu això que, que tal i com ho heu signat, Ahí està. no és que aneu a perdre diners, però cuidao, perquè és que en podeu guanyar molt més si a sot heu podeu parar, deslligar com estava enllugat, buscar altres flecos, intentar pencar pasta de un siga. No, no pencar pasta de un cubau. Guanyar, no? Correcte. Entonces, eh, al loro. Al loro perquè eh, estem parlant d'un banc que el controla qui el controla. I el mateix partit que no fa molt va pujar els impostos a Espanya, ara ve el període electoral i es baixen i aprofitant la baixada d'impostos, la venda del València, al final és tot el mateix i està tot controlat per les mateixes persones, aquestes mateixes persones que s'han donat compte que el projecte del València és solvent, és creïble, que damunt de l'esportiu de moment pareix que funciona, que està il·lusionant a la gent, que té raere una massa social que és impressionant. I que igual després otro s'ho trobat un sanejat i, i han vist que <laughs> un club sanejat, uns terrenys com el de, com de l'antic Mestalla, la ciutat esportiva, 40.000 històries que algú ha pegat un crit i ha dit, eh, cuidao, que a Sonia que parar-ho i intentar fer-ho d'altra manera perquè així podrem perdre pasta. Pues és, una, és un raonament del company Sergi López que deixem sobre eh, la nostra taula esta nit i continuem avançant en, en el tema. Eh, ahir la cosa estava proagra, val? encara que a mi des de certs eh, cercles eh, des d'un primer moment me digueren és estratègia negociadora, però per molt que fos estratègia negociadora hi havia una realitat, que és que els advocats de Meriton havien abandonat les negociacions i havien volat cap a Singapur, i és la realitat. Me diuen que en el dia d'avui eh, s'han produït més contactes. Eh, la informació que reberem ahir i que sembla va eh, eh, confirmant-se és que a principis de la setmana vienen, han de tornar a intercanviar informació Banque i Meriton eh, i és cert eh, que dins de que ahir la cosa semblava prou agra, ara el tema sembla que ha canviat. No està el tema com per a tirar coets, però la bona notícia és que Peter Lim continua volent comprar el València Club de Futbol. I a mi això me sorprèn molt, després de totes les traves que estan posant-li, perquè, però que ja... perquè és de, de voler aguantar i de voler estar. Sí, sí. Hi ha una solució molt fàcil, que Peter Lim compre Bankia. <laughs> I ja està. A ah, Jota no, no, no, mal, no, no, está mal tirada, ¿eh? eh yo, yo, yo, te digo ves, una cosa. Tú ves donando ideas al, al, tío Peter, yo, yo te eh? digo una cosa, que no toquen más a Hernazos, <laughs> no vaig a ser el problema con El problema con Dayem és que, eh, per un costat, es ser, repetís, que Peter Lim eh, vol continuar comprant el València, per això l'odia jo a la dita nord-americana eh, eh, en el començament del programa, allà, aquella de «Donde hay voluntad hay un camino», continua havent de voluntat de compra del València, però també és cert, també és cert, que cada volta està més fart de, dels entrebancs i que ell continua mm, pensant que s'acabarà arribant a un acord. Eh, jo espero que la cosa sigui així i que en les pròximes dates se puga arribar a l'acord definitiu perquè és que cada dia que després de l'últim de, esglai, que és el d'ahir cada dia que passi la venda no estigui assignada, ja passi el que passa, encara que mos diguen que tot va molt bé... No s'ho anem a creure. Harem a estar en l'aire en el cos, no perquè formes... també ens deien en juny i en agost, que la cosa anava molt bé, i estem una altra volta. A 19 de setembre estem una altra volta, de totes formes, jo crec que... que... Anava, tensos, a dir, anava a dir una barbaritat. Tensos, Vas a dir tensos. Tensos. tensos, dir tensos. no, el que volia dir que, que jo crec que Peter Lim avui en dia per molt que es toquen els nassos, que en un moment donat eh, tira tot per l'aire i tira a volar, no li interessa ja deixar el València, entre altres coses, perquè jo tinc ganes no, que té uns compromisos ja ni a Bankia que se'n vaig a Peter Lim. No, no, no, però que, que, que té uns compromisos adquirits, mm, Negredos, Rodrigo, André, André Cancelo... Esos, esos, pase lo que passe, és pasta que en teoria ha ficat, uh -huh. d'una forma o d'una altra. D'una forma o d'una altra és pasta que en teoria Peter Lim ha ficat. Entonces ya, claro, es un... Sense yo, estar en el Valencia. Sense estar, claro. Entonces, a mí no me interesa, ya que yo he ficat ahí, a lanar porque es això directamente. Porque yo tengo un compromiso uns compromisos signats i compromisos tienen que cumplirlo. Y esos ¿Yo? compromisos, si a avant, me dicen rentables o por lo menos no perdines. Ahora, si me lleve del mig, sí que ha perdut por lo menos hice inversión. Jo vaig tindre un professor d'economia molt, molt intel·ligent eh, que ens explicava una màxima bàsica de l'economia, és aquello, aquello de vale más perder que más perder. Més val perdre que més perdre, això molt valencià. Entonces... Eh... I ja vaig explicar jo una altra i no soc professor d'economia. I és una màxima també, en general, per a que te la notes per a la teua vida, ja personal fins i tot. El banco nunca pierde. No, no, no. La, o la banca nunca pierde en tema de casinos, correcte. Sí, no, sí, està clar. Però el que vull dir és, eh, està clar que si, que si tot se'n va al garete, que, que, que el convenciment i eh, del que ens arriba de totes les parts és que no va ser aixina, el que més perd en este cas és Bankia, però el que perd també és Peter Lim, però és que a Peter Lim li pot, li pot interessar, arribat al moment, dir, mira, preferís perdre això que acabar perdent tot tot. Però com va perdre Bankia, si Bankia tots els mesos en caixa... Pa, si el València, si el València tots fa, mesos, si el València entra en concurs de creditors, blinca, si el València blinca, entrara en concurs de creditors, ahí Bankia no, no cobra. Ahí no cobraria. Corre, és, ahí, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, ahí, bueno, ahí depèn... O, o cobraria ahí part. Ahí depèn també, per això jo dic que jo d'economia vaig justet, encara que intentes parlar en uns i altres, a veure què te conten i a veure si tu tú, en este caso yo, Fácil. Aconseguís en un asumir... concurs de creditors, la quita que li ha fet l'IM és una tonteria per Bankia. Eh, Bankia <laughs> crec que com a creditor principal cobraria un alt percentatge. Evidentment, pedria, pedria, però no li interessa, és una evidència a Bankia arribar a un concurs sí, de crèdit. Però tots els mesos, Bankia, Plin, Caja Plin de no, no, València, sí, tots clar. els mesos. Eh, això està clar, que això no interessos, interessos, interessos, interessos, a Caixa. No, no, sí, ahí ¿Eh? sí, ahí estén, ahí Queda para amortizar la, el capital, que yo comenzará a ser a partir del 2018, la parte importante del, capital ese Euribor eh, més 1,5, crec, I, Euribor més 1,5 i, ja veurem, i ja veurem quan arribi 2018 en quina situació està el València eh, si tot va com ha d'anar el València serà un equip solvent, un equip que esperen que estigui en Europa en Champions, que siga el que, el que estàvem acostumats a tindre però el que està clar és que, eh, no té ningú sentit que el, estan les negociacions tancades, Bankia continue tensant la corda més enllà de que hi hagi un interès B, que és aquesta telefonada d'algun senyor més intel·ligent que tots els que estem en aquesta taula i a l'altra banda del telèfon que haurà dir eh, que ahí esteu perdent diners. Eh? O con deia Manolo, la otra cosa que ni se mos pero el al cap. Sí, sí, bueno, es és o menos una, continuidad bueno. una que diu Sergi del que, sí, del que de acabes d'apuntar Bueno, pues, con eh, eh, com dèiem, muy molt tranquils toda tota amb tota aquesta y torna ahí Manolo, déjame una, una reflexión muy. Porque eh, echando. o sea, acabas de decir una cosa que, es, que, es, muy cierta: es el banco nunca va a perder, ¿vale? Y al final, eh, Bancaja es una fusión de cajas que ha tenido que ser rescatada por el gobierno, es decir, por todos los españoles. O sea, todos los españoles han puesto mucho dinero para que Bankia hoy siga viva, ¿vale? Oh. Porque, porque bueno, si, si el gobierno no hubiese intervenido, em, ya tendrían que haberle echado el cerrojo, sobre todo por, por las gestiones que hicieron y por las maniobras que hicieron, muy sucias, por cierto, muchas de ellas. yo, em, eso perdona, Pablo, vas a apuntar el, el primer día que me preguntaron pero el proceso de venta, yo dije que de, de, de entrada no me fiaba de un bank intervingut per Bruseles, per mala gestió i un escàndol de preferencia sobre la taula. Pues yo, en ese aspecto, creo que no me amagat. Rescatado, para, para tirar un poquito más de demagogia, pero, pero de verdad, rescatado por todos los españoles, entre ellos rescatado por todos los socios del Valencia. rescatado por todos los socios del Valencia que están pidiendo, eh, tanto los socios del Valencia de manera individual como en masa, como esa masa social que tiene cada vez más, más activa el Valencia, que dejen entrar a Peter Y Bankia ese banco rescatado por todos los españoles está privando al Valencia de, de, crecer, de crecer, de soltar amarras y de, y de poder convertirse en un club muy fuerte en Europa. Entonces, creo que si vamos al fondo de la cuestión, la, la situación a día de hoy me parece todavía más triste y más lamentable. Sí, ciertamente, porque claro, clar, eh, eh bueno, y eh, si se se que, ¿qué? que sembla que no, que no se falta, gracias a Déu, pues, eh, probablement eh, de moment no tenim constància de que hi hagi alternativa per tant l'única alternativa serà un concurs de creditors i en un concurs de creditors en, el, en la situació econòmica actual del València mm, la cosa donaria molta por, eh? Però molt, i no, no vull que anomenar... Eh, N'hi hauria que fer molts números. Eh, no vull anomenar la paraula que alguns estan dient, però, però, però la cosa donaria molta por, eh? Molta, molta por. I jo crec que a Bankia no li convé. Jo crec que arribats a aquest punt, crec que més enllà de que en efecte pugui haver algú des de l'altra costa del telèfon que puga dir ja que estem perdent pasta, però també el banc ha de veure que més val pedre que més pedre, Vull dir-te, eh, el banc a lo millor també té que veure que a lo millor li interessa arribar ja o tancar i s'acord amb Peter Lim perquè és que eh, tot el que no entre Lim a mi ara me sembla que evidentment Lim palmaria una part, perquè sí que és cert que la majoria de jugadors que estan en el València estan a, cedits a préstec un any, bé, en, en juny es podria recuperar, eh, però també és cert que van cap al Maria i li podria anar molt en l'assumpte. Per tant, no sé fins a quin punt el apretar en las negociaciones... ...es que ya arriba un momento... que, no no Cada dos meses que isquen en historias... cada dos meses una historieta. No, pero es que ahora es que has pintado el estadio es que le feia falta. ya pero podías haber pintado de blau en vez de negre. Hombre, ah, que, no, és que en, no, en parte eh? el que estaba en banque de, quién color vas a pintar el estadio... de quién color lo el pintes. No, mire, joder, la, la, brocha y el pot de pintura meu apañaré yo con pintar el estadio Val? i, i sembla, en efecte, que, que Bankia vol continuar sent un, una, una mena de administrador concursal de facto sobre el que ocorre a el València en el moment en què es firme la compra-venda que Déu vulgui que sigui la més pronta possible ja serà un, un problema de Peter Lim i del valencianisme que li dirà a Peter Lim mos agrada o no mos agrada el que estàs fent val? Este hombre, el Goligizorri, este no, no se compraría un futbolí o algo de eso i s'amortitzaria <laughs> tranquil? Pues, eh, home, de moment, ahir, eh, que aquesta és una altra, ahir Isgo Goligizorri i diu que no està al tant de la negociació. De los problemillas. De los problemillas. No, de los problemillas. Sí. Escolta, senyor Igor va, va. Vull dir, si jo fora, si jo fora accionista de Bankia, i vostè me diu. I vostè me diu que en una operació de 3 quilos, com a mínim, com a mínim, vostè no està al tanto la, la, la, la, pregunta que yo me faría como accionista, no como a Manolo Montal periodista, eh? ahora está está un hipotético accionista de Bankia. La pregunta es, señor Gozarri, y vos a qué coñón se dedica? ¿A envasar limona ¿O a ficar en la tapa al post de nocilla? Es que, es que yo... No, fillero. Yo antes que a y tenga que pegar una larga cambiada. Que no puga... Pero decir que no está que no está en la negociación y que no está dando de los problemillas... Es que es, de, risa, es ¿eh? claro, es que no se ocurre un risa. Claro, es que a, la fin, arriba un momento, que era la meva teoría... pero que no te jefe, que el jefe es ahí, si no le envía la caixa. No, eh, pero era, era la meva teoría, moltes voltes quan, eh, canvia de Kaiser. En els postpartits del València, en, en el, eh, quan estava l'entrenador que hi havia abans en Mestalla, eh, jo dia més enllà de com ha jugat l'equip i més enllà de, del resultat, a la gent l'acaba encabronant les respostes en roda de premsa, que eren tal quantitat de tòpics i banalitats juntes que a la fi la gent s'encenia encara més per això. I més enllà de que la gent ja està farda del tema, damunt i Jair, el president de banc, que diu, no, és que jo no estic en la negociació, no estic al tanto de los problemillas, clar, la gent diu, escolta, damunt que estem fotuts, enfadats, temerosos de que es puguen desmuntar l'equip, però da, damunt d'això express per gilipollas. I clar, la gent, això és el que li falta i el que la calfa. Jo te faig una pregunta. I tu te ho creus? ¿Tú te creus que Goiri Golzarri no està no, no. al tanto de les negociacions no, no, no. en Meriton? No s'ho han cregut dos, els vius i els morts. Ah, vale. No, no, vale, vale. Dic, a veure, jo si crec... és que ara no, tenim no. que creure... No, no, per això t'he dit que damunt, juntillas que, damunt, que, que damunt a la gent li contra eixa milonga i la gent que ja ve calfà per lo que està passant, que és el que t'estava dit, estava fent jo el símil en les rodes de premsa d'Unai. La gent se recalfa encara més. Ai? La gent però... se recalfa encara perquè diu, no, mira, damunt prendrem per, damunt prendrem per gilipolles, no. pues yo, que te diga, conociendo el funcionamiento de Bankia y lo que han hecho y lo que hacen. <laughs> no me <laughs> extraña. que ser, ¿no? Que no tuviera ni pajolera idea de lo que está pasando. porque, porque vamos, cualquier tío con dos dedos de frente, si sabe que está pasando esto, pues cogería alguno por el pecho. cualquier tío con dos A no ser que lo haya montado él. <laughs> <laughs> no, está claro Está claro Así arriba un momento en que ya eh, no sabes si, si, si sospitar, la, propia sospita, ¿no? Como esto es propio de la ya, ya no sabes lo que es de verdad, o sea, ya no sabes lo que, es, verdad, lo que es mentira, como, como la, broma va increciendo cada día y ya no sabes, de verdad, ya, ya te han metido el, en, el problema, de, imprevisibilidad que es que todo puede ser posible. Y ah, eh. moltes vegades ens eh. tiren la culpa als de comunicación de desinformación desinformar. No, senyors, no desinformem. El que passa és que cada dia n'hi ha informació en un sentit diferent. Quan la venda ja estava tancada, quan ja estava en, en els papers preparats per efecte. assignar, què ha de fer el periodista? Contar que la venda està a, a falta de la signatura. Si ara és Bankia... I canvia condicions... Que haurem de contar eh, que Bankia torna a tocar els bolos que, que torna a estar a soparar. Sí, sí, crec que a Modóvar li han donat un guió d'això. O a Garci, un, uno dels dos. Té pinta, té pinta, però... És que, és que però és, més, és enllà, més no, enllà d'això és la sensació de... Eh, gent eh, estant eh, al loro de, del futur negoci immobiliari que és el que parlàvem abans eh, i jo feia una reflexió eh, és cert que Peter Lim ve a fer negoci amb Meriton en la compra-venda de futbolistes a banda, a, a banda de que vol comprar un club no és la madre Teresa de Calcuta és que no ha enganyat a ningú però, però jo fins ara els anteriors experiments en el València i els anteriors experiments en magnates que han arribat a la Lliga Espanyola que en lloc de magnates han sigut mangantes val? venien a fer negoci immobiliari val? este senyor va a fer negoci futbolístic. Com a mínim, sí. tinc que donar-li el benefici del dubte. Si després és malament, diré, me l'he menjat, ha eixit igual malament. Però de moment ja n'hi ha un fet diferencial amb la resta. Perquè sí, eh, eh, ni Soler, ni Soriano, ni els tres anys de Llorente, immobiliàriament, buscant la solució immobiliàriament, s'ha arribat a cap solució bona per al València. De moment, esportivament, a lo millor és la possibilitat, no dic jo que siga segur. És a dir, i vaig a fer-ho... És una altra via. I, i vaig a fer i vaig a dir-ho en, do, en, en un term, en, en, una, en un símil perquè la gent me comprenga. Jo tinc dos interruptors. Tinc un interruptor verd i un groc. Jo l'interruptor verd sé que no me dona llum. Vaig a provar en el groc. Això no significa que el groc vaig a donar-me llum llum. Però el verd ja sé que no me dona llum. Però sí que el groc moltes vegades t'ha ajudat a, no, que, no. a que el Bert faci algun raig. És a dir, la venda dels Mata, Silva, Villa, i aquest negoci futbolístic és el que t'ha ajudat a quadrar els balanços al final de l'exercici quan la cagà immobiliària era brutal. Però això t'he dit que, donava flasos, per que negoci immobiliari <laughs> per ruïnós, ahí, per ruïnós. ahí, per ahí intentar fer negoci amb lo immobiliari ja sé que per ahí la solució no està vaig a intentar-ho per l'altra banda. Ningú mai garantís que per l'altra banda vaig eixir, però almenys és una via nova. I que l'altra banda també te pot dur a un negoci immobiliari solvent, perquè tens els terrenys de, Correcte. de Mestalla, perquè tens la ciutat esportiva, mm, estem pendents del que passen en Porcinos, però de ben segur que és un problema que es va, que es va solucionar. No, no, però el que vull dir és que eh, a través del negoci futbolístic sí que pots trobar una solució immobiliària, o un benefici immobiliari que hasta ara no has tingut, però ve per l'altra via. No deixa de ser un patrimoni del València que Correcte. Està ahí, ja està. El que no pot fer el València és desfer-se d'aixos patrimonis, que ja té. El que ha de fer és buscar-li rentabilitat. I ja veurem si ho aconseguís el, el València de Peter Lim. Jo estic convençut de que abans al negoci futbolístic, si en lo futbolístic va bé, la resta jo crec que ha d'anar rodat. Tu perquè és un club de futbol, no és una empresa. Tu l'equip dos, dos anys en Champions, i el mantens ahí dos, tres, quatre anys seguits ahí, al és final, futbol, és va, que és futbol. Tot, va, tot és que el senyor Soler gestionava això com si fos una empresa, i que no, que és una empresa sí, perquè és una empresa, se pot gestionar com una empresa, però lo fonamental és el que passa sobre la gespa cada diumenge. Que entre en la pilota. Si, al la fi, això no funciona... Al cap i a la fi, això és un equip de futbol, és, és, és, una, és una evidència. ¿Parlan de fútbol? eh, voleu que intentem deixar a banda so para una sí, de, fútbol? A ir ya, sí. Ahir ja tota la tertulia parlant del tema Y i avui duguem eh, pràcticament 38 del tema. pero, pero os dais cuenta de que, de que llevamos eso, eh, casi 45 minutos hablando de, de, de lo social cuando la gente de verdad tiene una ilusión tremenda por el equipo, está enchufadísima con el equipo y lo que quiere es oír hablar de fútbol. Pablo, este matí, entrenamiento a Porto Berta en Mestalla, un dijuns laborable no del matí, 1.200 personas. No, sí, es que es brutal. Es que se ha recuperado la masa social dormida y hay gente que se ha enganchado al Valencia de una manera impresionante y creo que que la gente quiere oír hablar de fútbol porque está ilusionada de verdad desde hace muchos años. ¿eh? Hacía muchos años que no que vamos, bueno, yo esto no lo recuerdo, sinceramente, no recuerdo. Ahora de seguida vas a cambiar de lo, de lo social o de lo económico a lo esportivo, pero vos dices la pregunta para que la vayáis pensando en esta pausa de publicidad Penseu que aquesta eh, nova turbulència en les negociacions pot afectar a la plantilla? El diumenge hi ha un partit. Dice la pregunta en l'aire i tornem de seguida per a contestar-la. Pausa per a la publicitat. Així, en la 97.7 de ràdio Esports 97 nit. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. Ferto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Una imagen es para toda la vida. Que no se pierda. No acumules cientos de fotos en tu ordenador o en tu móvil. En Fotopro te ofrecemos múltiples opciones para tus fotografías. Revélalas en unos minutos y llévate las fotos de tus mejores momentos. Fotopro, calle Castellón 2, entre Plaza de Toros y Renfe. Fotopro.es. Si siempre tuviste talento especial en cultura, ciencia, acción social, empresa o deporte, Bankia y Levante el Mercantil Valenciano quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Si tienes entre 18 y 35 años, inscribe tu proyecto en el segundo premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante el Mercantil Valenciano y Bankia. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del tu snack de horno. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Esports 97 nit en la 97.7 ràdio. Resten 15 minuts per arribar a la una de la matinada, moment en el que anem a intentar donar-li la volta a tot això parlar d'esport. I la pregunta, lògicament, per a parlar d'esport, partís de la part econòmica i social de la qual estem parlant eh, tota aquesta estona. Penseu que, que això, aquesta nova turbulència en les negociacions, cara eh, a cara, com diem, la cosa sembla que pinta una miqueta millor que ahir, li pot passar factura a l'equip de cara a partir de diumenge? No, no, no. No, no. no l'equip està, està molt bé l'equip té ratxa d'estar de, sí, guanyant clar, partits i el futbol al final eh, es medís moltes, vegades, moltes voltes per això, per les ratxes i la ratxa del València és ascendent és un equip que lluita, és un equip que està per damunt del que passe fora del camp i jo crec que no van a tindre problema en eixir al terreny de xoc i fer un partit com el que estem veient les primeres jornades no crec que, que un entrebanc de estos en el tema social pudo afectar a la plantilla. A esta plantilla no, l'altra ja venia afectada però d'altres coses. No, Correcte. Però, però a esta no. Afectada per la vida en general. L'equip sí. du, du, du la tendència també de, de la il·lusió que, que ha creat en, en la mateixa afició, jo crec que s'ha contagiat un poquet perquè les coses li salissin bé. És a dir, eh, empat és el primer partit en Sevilla que és un desplaçament estrany guanyes, fiques sis gols en els dos partits que ha jugat en Mestalla l'afició està en boig per tu, les coses estan dient bé, marquen tots els que tenen que marcar i és que no també. Paco Alcácer, cada vegada que li venen de 3 marca una. Mm, jo crec que l'equip està en una ratxa està per bona. Damunt, està sí, per està per damunt de tot això. I me da la impressió de que està també prou ben dirigit eh, des de la banqueta. Ojo, mm, para, en la boca un chicoteta voy por en mes cosas de Nuno y voy sentir mes a Nuno y a ver lo que pasa en Nuno. Yo creo que yo creo que la dinámica es muy buena y las dinámicas están un poco por encima de, los cohetes externos que le puedan que le puedan llegar a la plantilla. Entonces, no sé, creo que sinceramente los que han llegado por link están tranquilos porque saben que, lo suyo está asegurado y creo que el resto nunca ha estado tan bien, nunca ha estado tan bien porque es que vienen de, momentos difíciles, de años complicados y pase lo que pase, yo creo que en el fondo todo, todo el mundo cree que esto se va a acabar arreglando. Sí, y, los eh, dos están... fundamentales bueno, fundamentales, dos desfutbolistas eh, mm, que están teniendo <coughs> minutos en, en uno están a punto de renovar o están pendientes de negociar la renovación, voy a decir que están en teoría negociando algo mejor, que es Paco Alcácer Barragán, Parejos el capitán, tres de futbolistas que son antics dins este planter tan joven están eh, sus renovant están seus contractes, estan tenint importància i pense dins del l'equip y yo no creo que os va a afectar. Mm, yo, yo creo que, aparte, hay otra muy buena noticia, que es que el Valencia ha vuelto a la selección española, y es que, bueno, todos son inputs positivos que tienen que ver también con, una dinámica muy buena del equipo en el campo, y esto, vamos, eh, esta vuelta de tuerca más no, creo que tenga que afectar en absoluto a, la marcha del equipo. Creo que el partido de lunes es, es un partido complicado, pero que el Valencia puede sacar adelante con menos dificultades que otros años. Creo que el Geta es un, rival para meterle mano y meterle mano bien. <laughs> Pablo, una cosa. Si a Melain, tan lamentable que va a hacer el Vanessa la temporada pasada, va a conseguir guañar en Getafe si y un gol de Pavón, si ya ese año conseguís guañar y un gol de <laughs> Pavón, ya a partir de ahí, ya es que puedes guañar cuál volan es que, es que ampliar la dinámica, dice porque tú le has guañado al Málaga, le has Español, a la ara en Getafe, que también... és guanyable eh, damunt de la dinàmica que va l'equip i, de, després que crees Real Societat i Córdoba, no? si no m'equivoque sí. o, hombre, són no, partits primer o, Córdoba, Córdoba i Real i Societat Anoeta, sí. Però, bueno, igual té, pel cas és el mateix eh, que te pots plantar a, mi, a, a finals d'octubre en, en un grapat de punts i en una dinàmica esplèndida i en la moral per als núvols eh? La, verdad es que sí. Eh, también, también os digo una cosa, eh, cuanto eh, mejor sea la dinámica del equipo, más problemas va a poner Bankia para vender. O sea que también... <laughs> ¡Ay, mare! Ay, mare! <laughs> Sí, sí, no, no, sí, sí, claro, porque va a ver que esto va para arriba y va a decir, no, no, es que es lo que tú decías antes. Bueno, el Valencia... Con más, motivo, a medida que tenga más puntos y, se enchufe más todavía la gente, va a decir, para, para, para, para, que tenemos un caramelo, a ver si lo vamos a Pues que ponga, que ponga trabas. Yo quiero que ponga, si es por eso, que ponga muchas trabas, eh. El Valencia te dos veis con el Guts en el Getafe, un d'ells no juga per contracte en cara pertaña al Valencia, que es Mitchell, el centrecampista, la otra es el porter Guaita. Eh, Guaita, pues yo creo que es la historia de lo que va a poder ser y más va a ser. eh, malauradament per a ell, perquè té unes condicions espectaculars com a guardameta, però no sabe por dur la, la pressió de la competència amb Diego Alves. Diego Alves és més competitiu que Vicent Guaita i diuen que en Getafe comença a estar molt a gust perquè, clar, avui eh, me dibuixaven exactament quin és el mapa de la porteria del Getafe. Està Vicent Guaita i, Vicent Guaita. i després està Vicent Guaita. És a dir, han portat a un porter que ve de no sé quina lliga, que te 33 tacos, voy a decir, mm, sentes vostè en la banqueta y de tal en tal entren una miqueta, Como la eh, idea ya había no, va, no salir eh, el... Sí que la puc contar. A, a Hernández, cuando era entrenador del Hércules, cuando el Hércules puso primera división en el 2000, eh, en el 2000 no, més, més lluny encara, en 90, 94, 96? 96, pot ser, li portaren un porter francés que li Gaetan Ward, que venia de ser campió de la UEFA Anjanrere en el Girondins de Burdeos de Zidane. Val? Ward d'arribar a la canta una miqueta, com vos diria, a passar l'estiu. Val? No. Ah. Tant, era, tant era aixina que acabaven alguns entrenaments i Quique Hernández s'acostava al porter i li deia Gaetan, fill, encara que siga tira't una miqueta de terra per la camisola i els pantalons, que la gent veja que t'has tirat una miqueta en l'entrenament. <laughs> Salutacions al gran de, de Quique Hernández. I sembla que este Jona, pues bé, eh, Jona, 30, com ha dit perfectament el company de la Ràdio Autonòmica Madrileña que ha estat abans en la primera mitja hora del programa, Carlos Sánchez Blas, diu, un muchacho de, 30, de 33 anys, de que ve, pues això, de la lliga, no sé si italiana o portuguesa, o no, no sé d'on, però és a dir, eh, guaita, vas a jugar tu o, dir, o ara ja o mai perquè jo no tinc cap dubte de les condicions de Vicent Guaita com a porter però també tampoc tinc cap dubte que fent la temporada que va fer l'any passat era insostenible no que era jugar. Per València. No, el problema de Guaita no són les seues condicions com a porter. El, el, els problemes de Guaita són no extradeportius, però sí més mentals, més psicològics, perquè no és un, no és un jugador que siga fort psicològicament, no és un jugador que, que sàpiga competir amb un company que li competeix hasta l'extenuació la posició, que té molta competitivitat, com el cas de Diego Alves, enguany està en el Getafe, portem tres jornades de Lliga, és pront encara, anem a esperar a que jugue 14-15 partits amb continuïtat en primera divisió, encara que siguen en el, en el Getafe, que no és un club en competició europea, un club com el València, però anem a donar-li partits a Vicent Guaita perquè estic convençut de que en una temporada amb regularitat Guaita pot tornar, tornar a ser el que era, inclús millor del que era, Y no sé si Fente una buena temporada en el Getafe en que ve continuar allí. Pero macho, Pedro no. Pues eh, Abore, eh, comentó todo lo que está clavado en la Liga de Fútbol Profesional. el, un El, el <laughs> desastre. Eso vas no? Mira, a, la, a ser a la, una de la mañana voy el desmierde es de tal, de tal consideración pudier o sea que la Federación de Fútbol la Federación Española de Fútbol y la AFE se fiquen ¿de acuerdo? para restituir la ficha a Pedro León per ara arriba la Lliga de Futbol Professional i diu que no val. A hores d'ara, la sensació que tenia el company Carlos Sánchez Blas, que, que ens ha eh, donat una informació sobre el Getafe, l'última hora del Getafe, és que Pedro León no va jugar el dilluns contra el València. Però fins i tot ja més enllà de la història de lo rocambolesca que és, afegim eh, un altre factor més que és endolça més la tarta, que és el señor presidente del Getafe, a el cual sembra que está allá Pedro León Y Petán ya pasa lo que pasa en Pedro León, Ya Pedro León ya no va a jugar en el Getafe. O sea, el desgabe, o sea, la historia es Pedro León sí que se puede comprar un futbolín, no? vamos, pues, a jugar, eh, pinta de que va a jugar más al futbolín que al fútbol en eh? pero a mí el presidente del Getafe Y, eh, Pablo conéis Benbe ya saben cómo son las cosas, Pablo. a mí me Mira, yo, yo, yo, yo, tengo una cosa, y aquí se puede decir que estamos en familia. <laughs> Eh, eh, una cosa, ya está bien con el Getafe ya en primera división, ya está bien, ya está bien ya, pero, pero sobre todo por las prácticas, por las actuaciones, porque, porque sí, porque luego aparte, porque es que sinceramente creo que es un equipo que no aporta nada a la competición, o sea, que, que desprestigia a la primera división, porque es que yo cuando me toca ir a Getafe es que me cae el alma a los pies, 3.000, 4.000, 4.500, 5.000. Eh, y lo en general. el entrenamiento en Valencia que en partido de falta desde el cariño y el respeto. <laughs> pero, pero te lo digo totalmente en serio. Sí, ahí va. Eh, los jugadores eh, no han, cobrado parte de la ficha del año pasado. Se les adeuda también parte de la ficha de este año. Eh, está pasando por un momento muy delicado el Getafe. Solo que, bueno, lo tienen ahí arropadito entre todos en Madrid. Ángel Torres, como hizo temporadas buenas, pues ya tiene derecho de pernada para el resto de los días. Y, de verdad que es que hay cosas que son intolerables. Pablo, lo tenía que haber comprado que apareció por ahí, que luego iba a Era un camarero, un disfrazar Pues eso le pasó al El Dubai Team. ¿eh? eh no, era, era, eso, no, Pablo, el Dubai Team. Getafe, Getafe Dubai Team, sí, sí, estaba registrado el escudo de todo. Bueno, no, esto fue, espectacular. Escucha, eh. que yo solo le podía pasar o al Getafe o al Valencia. <laughs> Y menos mal, le pasó al Getafe. mal. I li ya eh, eh, a Getafe, me os qual a decir, Eh, a anar tancant, eh, es queden 4 minutos para... <laughs> Eh, es queden 4 minutos espera para tancar el programa de hoy y afrontar cada semana Venen set partits en, perdó, tres partits en set dies. És cert que del partit de l'Espanya al partit de Getafe n'hi haurà vuit dies. Penseu que en Getafe ja pot haver-ne alguna rotació? No. Jo crec que... És, a, a mi l'únic futbolista que tinc ganes de veure és a Mustafi. Lo que jo no sé és este futbolista si està ja per 90 minuts. Mustafi està ja molt bé. Per 90 minuts. Lo que pasa és que vinguem més toca del que se mos digui ahí del Mundial. Ahí es on està el tema. Jo, jo, vull veure la parella Mustafi Otamendi i ara vull veure... Mira, jo t'ho dic ara mateix, en una pole... Estic salivant. En una pole... <laughs> Estic salivant. En una pole de jugadors que estan, que estan optant a entrar en el 11, tens Mustafi, tens Orban... Sí, però Mustafi si no ha jugat és per el tema físic, no per altra cosa. I no oblides este nom, eh? Felipe Augusto. Home, Felipe Augusto és una petició expressa de l'entrenador. Era el eh, no, era la, era l'ascensió no de Nuno en Portugal. Estos tres noms. Sí, sí. No a mi me da, la, a mi me da la impressió de Cancelo que... no, no? Pues mira, Cancelo, el que me diuen a mi, físicament va com un bou. Sí, no, això... És ràpid, potent, puja la banda fenomenal. Però no defensa. Però, en efecte, per a la Lliga Espanyola, per lo que ha, ha de apretar darrere en Lliga Espanyola encara li falta. I a mi me dona la impressió de que va continuar, no va tocar res de lo que ha fet fins ara, és a dir, mm, llevat el canvi de, de Rodrigo en el segon partit, i segons vaig el partit de Getafe es començarà el ball. A partir de Getafe tu és quan creus... No, no, inclús en el partit de Getafe. Inclús en el de Getafe. Segons com vaig el partit, que es començarà en el mateix que jugar l'altre dia contra l'Espanyol. Sí, en principi no té per què fer canvis. I segons com vaig es començarà el Avui eh, ens deia Folgado que André Gómez ha tingut un gol, però que no, que eh, no, no, és, no revestia cap importància, que per tant està a disposició de l'entrenador. Està André Gómez, que cada volta que el ves m'agrada més, eh? Té un sí. estil, té una classe, i se... Té classe, té zancada... Buf, buf, buf. Yo, yo era un futbolista que, el, que le més en una posició tipo eh, Xavi Foc ahí en el centre del camp amb més qualitat també el valor en els peus que, que Xavi Foc, però mm -hmm. és un perfil completament diferent, és molt més paregut a, a Parejo, per dir-ho d'alguna manera, que a, que a Javi Fuego i eh, a mi el que també tinc ganes de veure és a Fuculini però este futbolista ja va tardar més en tindre minuts importants damunt si, està, eh, si tens a Gusto per davant si tens a Javi Fuego Mira, el Valencia tiene este año la plantilla por fondo de armario que necesitaría para el año pasado para tres competiciones. correcto. correcto. Este, año, este año tiene plantilla de largo para tres competiciones y con jugadores que han dado un salto porque yo creo que ya nadie duda de Javi Fuego. Ahora mismo creo que, ha cogido un, hmm. peso. y, como un capote al paisá, ¿eh? no, pero, no, pero no, pero Javi Fuego, no, hemos eh, no, Javi Fuego estaba fuera del Valencia y este Stew, Nuno Espíritu Santo, se ha enamorado futbolísticamente de Javi Fuego. Y está respondiendo. Pues, pues, tuvo ofertas muy importantes de, de Italia, del, de una del... Eh, del Sassuolo buenísima, el del Celta lo quería también y, ponía lo que hiciera falta para llevárselo, eh, bueno, tuvo ofertas de, de, Bélgica, Inglaterra y, ahí está, y, es el fútbol, ¿no? Cuando todo el mundo creía que estaba fuera, ahí está, con, una importancia ahí está, espectacular. En el estándar de la bandera. Pablo García Cuervo, bonca de semana en la Terra. Muchas gracias, un abrazo a todos, un placer. Pablo, un abrazo. Pablo, Pablo bona nit. I també salutacions des de, des de Getafe. <laughs> Sergio López, gracias. Gràcies a tu, Manolo. Pepe, gràcies. Un plaer, com sempre. Ho deixem així, 5 i mitja, remissió d'este programa. Recorde, pròximes cites amb l'esport, 2 i mitja, dilluns, en Levante Televisió i en el 97.7, el Super Murciélago, i també, des de les 8 de la vesprada, el dilluns, Esports 97, el partit. Getafe, València. Ho deixem així. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu y fins, de, los momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Cabalgamos con el frío por el norte.